Lach, die altaar moet die getuie wees dat ons zal aanhou om die Heere by sy altaar te dien met ons brandoffers, ons andere offers en ons hete offers. Dan zal jelle nageslag niet een dag voor ons nageslag kan sê, jelle behoort niet aan die Heere nie. Ons het gedink as jelle nageslag dit een dag voor ons nageslag sê, dan kan ons nageslag sê, kijk, daar is die altaar wat ons voorvaders gemaakt het, dit lyk soos die Heere altaar. Maar ons gebruik niet die altaar om brandoffers en ander offers te offer nie, die altaar is die getuie tussen ons en jylle. Ons wil glad niet opstandig wees teen die Heere nie, en ons wil niet ophou om om te dien nie. Die altaar van ons God die Heere is voor sy tempeltent, en ons het nie een ander altaar gebouw vir brandoffers en koringoffers nie. Toe die priester Pinaas en die leiers van die volksvergadering, die hoofde van die familiegroepen van Israël, hoor wat sê die mensen van Ruben, Gad en Manasse, was hulle tevrede. Pinaas sien van die priester Eleazar het vir die mense van Ruben, Gad en Manasse gesê, ons weet nou dat die Heere bij ons is, want jelle was niet ontrouw aan die Heere toe jelle die altaar gebouw het nie. Jylle het gekeer so dat die Heere nie die Israëlieten straf nie. Pinaas sien van die priester Eleazar en die leiers het weggegaan van die stammen in die land geleerd. Hulle het na die ander Israëlieten toegegaan en hulle het vir die ander Israëlieten gesê wat hulle gehoor het. Die Israëlieten was toe tevrede en hulle het God geprys. Hulle het besluit om nie oorlog te maak teen daar die stamme nie en om nie die land te verwoes waar hulle woon nie. Die mensen van Ruben en Gad het vir die altaar een naam gegee en gesê, die altaar is die getuie tussen ons, dit sê die Heere is God.